Usaj kah kapitulo. Chuya espirituman hina, imainam causa chikmanta. Kunanja Cristo Jesus man hukllawakohkunataqa, Dios ham manam condenancho. Jesucristo raiko causa chiwahne espiritu kamachiwaspam libraikuan, uchallikuspa iwañunaipaj kamachikuymanta. Dios miruraron, Moiséspa kamachikuy ninkunapa mana Atisjanta. y kunata kasukospaga manami mayna aterganchikcho, dios aychallapiraq Dios mi ichaqa churinta uchanchikraiko huchanchikrayku Cristo Cristo Murunayarja, huchasapa kachkaptinchikpas nyuganchik hina Chaime Jesús pa cuerpumpi Dios castigarja huchata. chainata Kamachikuykunamang hinaña kawsananchikpaq. Manañam kawsachkanchikqa aychanchikman hinallañachu, aswanja espiritupa munasqanman hinañam. Ari, aychaman hina kawsaqkunaqa, aychaman hinallam imatapas piensanko. Chuya espiritu espirituman hina kawsaqkuna michaqa, paypa munasqanman hina imatapas piensanko. Aychaman hinalla piensaqkunaqa wañunqakum. Chuya espiritu espirituman hina piensaqkuna michaqa, haukalla kawsakunqaku. Aychamang hinapiensaha, Dios pa inimigungmi. Paikunaha manam Dios pa leinin kasukuyta munankuchu, nita katinkuchu. Chaynama, aychaman hinalla kawsakkunaha, Dios agradaita mana atinkuchu. Hamkuna michaga Dios pa espiritun hamkunapi kasqanrayku, aychapa munasqanta hipanchakuspa chuya espiritumang hinanya hinaña kawsachkankichik. Kristupa kachamuskan chuya espiritu, ugrunapi manakaptinga, paiham manam Kristupachu. Sungo kichikpi Kristu kaptinga, cuerpo ikichikha, ucharay como añusqa hinakachkan. Espiritu ikichikmi ichaja kausachkan, Dios allimpagna chaskisuptikichik. Dios me Jesucristuta kausarichimorja. Paipa espiritun hamkunapi kausaptinga, wañuj cuerpo kichiktam Dios kausarichinga, hinachay espiritunwan. Chaynama wawqipanillaykuna. Divirninchikqa manam aychaman hinaya kawsaychu. Aychaman hinalla kawsaspaykichikqa wañunkichikpunim. Chuya espiritu espiritupa yanapakuyninwanqa mana allin rurasqaykichikta chinkachispam kawsankichikpuni. Diospa espiritumpa pusasqankunaqa mi Dios churin. Chuya espiritutaqa chaskirqankichik manam sirvientikuna hina manchakuqllaña kanaykichikpaqchu. Aswanja Dios pachurinña kanaykichikpaqmi, chaymi Dios tanin taninkichik, taytallay, nispa. Hinachuya espiritutaqmi sunqunchikpi willawaspanchik, Dios pachurinña kasqanchikta yachachiwanchik. Churinña rikurirusqanchikraykum, prometikusqan herenciata Diosqa Jesucristomanwan kusqa huasunchik. Kristuhina ñakarispaqa paywan kuskataqmi hatunchasqa kasunchik. Mayna sumaqmi kananchikmanta. Yachasqayman hinaqa, kunanñakarisqanchiktaqa manam Dios tupachichuanchu, Diospa kainin kaynin hawachiwananchikmanja. Dios tukuy ima unanchasqankunapas sinchillataña munaspankum, suyachkanku churinkunata Dios riqsichinanta. Lliw unanchasqakunapas mana baleqñam rikurirurqa. Chaynaqa karqa, manam Dios Diosmi chaynapaq munarqa, confianzawan suyanankupaq lliw imapas unanchasqakunaqa tukuruqllam ichaqa suyachkanmi Dios librananta churinkunata Dios hatunchaspam libraptinmi tukuy imapas librakunga. kusqa librakunqa hinam kunankama Dios tukuy ima unanchas unanchasqankuna ñakarichkan waqachkaq hina inaspa wachakuywan ñakarichkaq warmi hina aswanqa ñuqanchikpas chaynatam ñakarichkanchik Ichahan ñam chasquerunchikña chuya espirituta. Kunanqa waqaspam suyachkanchik Dios Diospa churichakuykuananchik punchawta. Chay punchawpim cuerponchikta libraykunqa. Confianzawan suyaptinchikmi Dios salvawanchik. Confia Confiakuspaqa suyachkanchik mana rikusqanchikta chaskinanchikpaqmi. Chaynaqa imapaqma suyachuan makinchikpiña suyasqanchik achkaptinqa Suyasqanchikta manara qhawachkaspaqa pacienciakuspam confianzawan suyananchik. Pisi confianzayuq kaptinchikmi chuya espiritu yanapawanchik. Manam imayna mañakuytapas yachanchikchu. Ichaqa chuya espiritum Diosta mañapuanchik runapa mana atinang rimaykunawan. Llapa runakunapa sunqun riqsiq Diosmi yachampune chuya espiritupa imam nisqanta. Payqa Diospa munasqanman hinam llapallan iñikkunapaq mañapun. Manam pipas Dios Diosmantaja arakiwachuanchu. Munasqanman hinam Diosqa hayaykuwarqanchik. Chaymi yachanchik imaña pasawaptinchikpas kuyaqninkunataqa Dios Dios yanapawasqanchikta. Diosqa ñawpaqmantapuni riqsiwaspanchikmi, ñawpaqmantaraq tantiarha, churin Cristo hina kananchikta. Chaynapi Cristo pa, piwawhinchik kananpaq. Ñawpaqmantaraq tantiaspataqmi qallay Qayaykuyaspanchikñataqmi mana uchayuqpaqña chaskiykuwanchik, chaynata chaskiykuaspanchikñataqmi hatun chawarqanchik. Chaynaqa, imanisunchiktaq, Dios allinninchikpi kaptinqa, pitaq imanawachuwanpas, llapallanchik parantinchikpi churin wañupuwananchiktapas, Diosqa manam harkakurqachu. Aswanraqmi paytaqa wañunanpaq entregaykurqa. Hinaspaqa manachum kuska kusqa ima kunatapas huwasunchik, Dios mana huchayuqpaqña chaskiwaspanchik, aqllaykuachkaptinchikqa, pitak imatapas niwachuanchik kontranchikpi pisayaringman, manan pipas kundinawachuanchu. Kristum wañupuwarqanchik, inaspam Diospa alliqlawninpi tiyachkan, chaypim ñuqanchikpaq mañapuachkanchik manan pipas Manampipas Cristupa kuyawasqanchikmanta harakiwachuanchu. Makinpim kachkanchik ñakarispapas, llakipa intusqan ñakaspapas, ñakarichinapa hatikachasqa ñakaspapas, mana pachayuq ñakaspapas, wañuypatampi ñakaspapas, papas. wañukuspapas. pipas, kayna qillqasqam kachkan. Dios tukuy nillay, tukuypunchawmi hamrayku wañuypa patampi kachkaniko wañuchinankupaq apasqanku ovejakunata hinam hawawanku. Aswanja Kristo kuyawaspanchik, yanapawaptinchikmi, liu sasachakuykunata pasaypaqña vencerunchik. Charaykum yachani. Wañuptinchikpas, kawsaptinchikpas, manam imapas Diospa kuyakuyninmantaja rakiwachuanchu, nitaq angelkunapas, nitaq munaychakuqkunapas, nitaq kunankaqpas, nitaq hamuqkaqpas, nitaq mana rikusqanchik atiniyuqkunapas, uyupa altunkunapi kunapas, uku ukupi kunapas, chaynataq Dios tukuy ima unanchasqankunapas, manam rakiwachuanchu paypa kuyawasqanchikmantaqa. Chaytam riqsichiwarqanchik Señor Ninchi Jesucristuwan.